Bab wolulas Sawise kuwi Gustisus nuli maringake pasemon marang para sekabate. Sing maksude supaya tansah padha ndedonga lan aja padha semplah. Gustisus ngandika, ing sawijining kutha ana hakim sing ora wedi karo Gusti lan ora mreduli karo wong. Ing kutha kono uga ana randa sing bola bali nekani hakim mau lan nyuwun keadilan tumrap enggone perkaran. Aturi. Angin kawulo perkawisan kalian tiang meniko mugi panjenengan rincangi. Nganti sawetara lawase hakim mau ora gelembian tu. Nanging wekasane hakim mau gagas mengkini. Senajan aku rawedi karo gustiala. Lan ora peduli karo wong. Nanging mergo rondo iki pijer teko wae ganggu aku. luwih becik prekarane nuli adilane supaya wong kuwi ora bola-bali teka lan wekasane ngamuk aku pangandikane Gusti Yesus padha titenono apa sing dikandhakake dening hakim sing sewenang-wenang mau yen umati Allah rino wengi padha nyuwun tulung apa Gusti Allah ora nuli bakal paring adil marang umat mau apa panjenengane arep nyenyuwe enggone paring pitulungan ngandelo panjenengane bakal enggal paring adil nanging menawa putraning manungsa besok rawo apa ing bumi kene isih ana wong sing duwe penganda Gusti Yesus nuli maringake pasemon sing katujokake marang wong-wong sing nganggep awake dhewe sampurna. sarta ngremehake wong liya pangandikane ana wong loro padha mlebu ing pedalaman suci arep ndedonga sing siji wong farisi lan sing sijine pegawe pajak wong farisi mau ngadeg ing panggonan sing gampang katon ing wong lan ndedonga mengkene duh Allah kawula ngaturaken panuwun dhateng panjenengan awit kawula boten sami kalian tiang-tiang sanes ingkang serakah ingkang remen ngapusi ingkang lampah cino lan boten sami kalian pegawai pajak menika saben seminggu kula siam kaping kali sarta sapro sedasanipun pamedal kawulo kawulo sedekahaken nanging pegawai pajak mau ngadeg ana ing kaduhan malah ndangak bayi ora wani mung tebah-tebah dodo sarto matur mengkini. Doalah, kaulo tiang dosa, mugi panjenengan welasi. Ngandelo saungkure saka ing papan kono, pegawe pajak mau sing pandungane ketrimo dening kustiala, dudu wong farisi mau. Awit saben wong sing luhurake awake dhewe bakal diesorake. Dene wong sing esorake awake dhewe kuwi bakal diluhurake. Buli ana wong sing padha teka nyuwanake anake sing isih cilik-cilik marang ngarsane Gusti Yesus supaya padha ditumpangi asto sarta diberkahi. Bareng weruh sing mengkono mau, para sekabat padha nepsu marang wong-wong mau. Nanging Gusti Yesus nimbali wong-wong sing padha arep nyuwanake anak-anake mau sarta ngandika, "Karepen bocah-bocah kuwi marek marang aku." awit wong sing kaya bocah kuwi sing padha dadi umat ing peperintahane Allah. Elinga, wong sing pambangun turute ora kaya bocah cilik iki, ora bisa dadi umat ing peperintahane Allah. Ana sawijining panuntune wong Yahudi nyuwun pirso marang Gusti Yesus guru ingkang utami, menopo ingkang kedah kulo lampai, supados angsal gesang ingkang sejatos. Pangandikani Gustisus, yogene kowe ngarai aku utomo, ora ana wong siji wae sing utomo, sing utomo kui mung gustialah piyamba. Kowe mestine wis ngerti surasane anger-anger, kowe ojo laku jino, kowe ojo memateni, kowe aja nyenyolong, kowe aja goro, lan ngajenono marang popo lan ibumu. Wong mau mangsuli, kasinggian, sedaya pepak kening angger-angger mau, sampun kulo lampai wiwit alit milo. Nalika mireng wangsulan mau Gustisus nulingan diko, isi ono saperkara sing kudu kok lakoni, kabeh saduwek-duwekmu edolono, lan edum-edumno marang wong miskin, temah kowe bakal oleh pondo ana ing swarga. Sawise kuwi nuli mreneo meluo aku. Parang krungu pangandika sing mengkono mau, wong kuwi sedih. Awet dheweke sugih banget. Parang Gusti Yesus pirsa wong mau sedih banget nuli ngandika, Ipo angele, wong sugih dadi kawula ing peperintahane Allah. Luwih gampang unta mlebu ing polongane Tom." tinimbang wong sugih dadi kawula ing paprentahane Allah. Wong-wong sing padha ngrungokake pangandikane Gusti Yesus mau nuli padha nyuwun pirsa. Menawi mekaten sinten ingkang saged wilujeng? Pangandikane Gusti Yesus. Apa sing tumrape manungsa mokal, kuwi tumrape Gusti Allah ora mokal. Petrus nuli matur, Kawula sampun sami nilar bali kriya kawula. saton dere panjenengan. Pangandikane Gusti Yesus kuwi bener ngandelo saben wong sing ninggal omai utawa bojone utawa sedulure utawa bapa lan ibune utawa anak-anake mergo enggone ngabdi lan bangun turut marang dawuh Gusti wong kuwi mesti bakal nampani ganjaran tikel matikel ing jaman saiki lan nampani urip langgeng ing jaman akhir. Gusti Yesus nuli nimbali sekabati rulas diajak misah sarto dipangantikani, Podo titenono kita saiki podo lunga menyang kudo Yerusalem lan kabeh sing wis ditulis dening para nabi babutraning manungsa bakal kelakon. Panjenengane bakal dipasrahake marang wong sing dudu bangsa Yahudi lan bakal disawenang-wenang, disia-sia lan diidoni. Panjenengane bakal disiksa lan disedani. Nanging ing dina katelune panjenengane bakal wungu meneh. Nanging para sekabat ora nyandak babar pisan. apa tegese pangandika mau kabeh awit pancen gagawe samar tumraping para sekabat nganti podo ora ngerti ing satemeni Nalika tindake Gusti Yesus wis meh tekan kutha Yeriko, ana wong buta lungguh ing pinggir dalan karo ngemis. bareng wong wuto mau krungu suarane wong akeh padha lewat ing kuno nuli ana apa to ana wong sing mangsuli guru Yesus saka Nazaret lagi langkung wong wuto mau nuli nguwuh uwuh Gusti Yesus tedhakipun Sang Prabu Daud kawula mugi panjenengan welasi wong-wong sing ana ing ngarepe padha nyendu akon meneng Nanging wong putomo malah saya seru pangwe. Gusti putranipun sang Prabu Dawud, kawulo mugi panjenengan welasi. Gusti Yesus nuli mandek, lan dawuh supaya wong putomo dituntun mare ing ngarsane. Sawise tekan ing ngarsane Gusti Yesus, Gusti nulindangu, aku kok kon nindakake apa marang kowe? Wong putomo mangsuli, Gusti, kawula kepingin saged sumerep. Gusti Yesus nuling ngandika marang wong mau, "Yo, kowe ndelenga pangandelmu sing marasake kowe." Sanalika iku uga wong buta mau bisa ndeleng, nuli nderekake tindake Gusti Yesus karo memuji marang pangeran. Kabeh wong sing nyimpati lelakon mau, iya nuli padha memuji marang Gusti Allah.